tiu nutrajo prifortigas la ostoin. Se oni parolas pri stabilae ostoi, tiam ne eblas pretervidi calcion, sed ancau aliai factoroi estas gravai. Iam kiel infano, oni el trincusian glason da lacto, por fortai ostoi, cae ancau kiel plen cresculo, oni volonte prenas lacto productoin por pli granda stabilezzo de la ostoi. Nur, ciu tio entute utilas? Ca cio generale helpas por havi stabilain in ostoin? Stabilae ostoi, ciui ancaudum alta agio ne rompigas, ca ciui ne estas tusciatai de osteoporoso. Tion ciu homo desiras por sia propra corpo. La voio tien shainas esti tute clara, meti sur la menuon multe da lacto, caseo, cae fromaggio. Cae gen suficias. Fin fine ja estas la lacto productoi ciui estas decidai, por stabilai, cae sanai ostoi. Au ciune? Estas clare, che calcio estas ne preter la sebla factoro. Circa un naudec hoc procentoi de la calcio en la corpo estas ligitai en la ostoi, cae tio ja forte contribuas alla stabilezzo de la ostoi. Sed la enhavoie calcio en la ostoi, jen cae jen fluctuas, char la minerala substanzo partoprenas ancao en aliai metabolai procesoi, exemple en la transcendado de electrae impulsoi en muscoloi cae nervoi. La corpo strebas teni la nivelon de calcio en la corpo constanta, cae prenas la calcion, se la nivelo en la sango estas tro mal alta, el la ostoi. El tio sequas, che la densezzo de la osto mal crescas, cae che gi farigas mal stabila. Calcio ja ludas gravan rolon por la stabilezzo de la ostoi, sed gi bezonas cetio subtenon. Sen vitamino D, calcio ne povas esti enconstruata en la ostoin. Dum la somera in monatoi, la corpo formas antau stupon de la vitamino per la UV radiado ciu trafas la hauton. Tia maniere, la corpo covras la plei grandan parton de sia besono pri vitamino D mem ancau fisio, precipe grasa mar fisio, kiel haringo au salmo, liveras alla corpo vitaminon D. Aput calcio, cae vitamino D, estas ancora o tria factoro por stabilai ostoi, movigio. Per la corpa chargio, ec estes en la corpo certa formo de stresso. La muscolaro, cae la ostoi plu crescas laula tempo por el tiun chargion. Tiel studajoi montras, che ce cosmonautoi aperas mal cresco de ostoi. Pro la mancanta chargigio en la sen pesezzo, la osta masso mal crescas, cae tio ocasas ancau tiam, ciam la corpo estas provisata per suffice da calcio cae vitamino D. Calcio trovigas ne nur en lacto sed ancau en mineral aquo. Se unu litro da mineral aquo en havas pli ol 300 miligramoi da calcio, tiam gi estas considerata kiel ricia je calcio. Cai ancau celcai spezoi de legomoi liveras calcion alla corpo, exemple verda brasico au spinazzo. Tamen, dependas de individuai factoroi, cium da calcio estas alprenata en la corpon. Precipe, en ciu vivo faso la corpo trovigas. Dum iunaggio, la provisado per calcio estas aparte grava, char tiam ocasas la plei forta cresco e longezzo. Tio dauras gis la trideca vivo iaro. Dopor havi suficieta calcio en la corpo, necessas equilibrita nutrajo, cun diversae fontoi de calcio, cae suffice da vitamino D, cae suffice da movigio en la ciutago, prefere sub sun radiado.